Formicoi sanigas sin per affida dieto. Formicoi disvolvis strategion, kiel ili povas regi fungain infectoin. Se la gris nigrae sclavo formicoi captis infecton, tiam ili lau nova studajo nutras sin per secreciajo de affido. Se la acuta infecto estas vencita, ili revenas alla cutima nutrajo. Formicoe troveblas prescaucie sur latero, quancam la sano de iliai colonioi estas minazzata de multai malsanigantoi. Ili tamen disvolvis interesa in vojoin de sia imun defendo por venci la minazzon. Scientistoi el Austrio, Finlando, Nederlando kai Germanio cune prilumigis unu infectanton kai publicigis la resultoin en faca giornalo. Formicoi kai affidoi ofte aperas cune. La formicoi en tiu caso shatas la secreziagioin de la affidoi. Tiui productoi enhavas havas aput carbonhidratoi ancao valorain amin acidoin cae plantoi, kiwi estas stresitae per afidoi, productas oxigen en havain moleculoin cum tre alta chemia reacciemo, exemple hidrogen per oxidon. Tiu liqua ligajo, el hidrogeno cae oxigeno, estas utiligata en multai sen infectiloi cae multai blanchigiloi. Tra la mielo rosso, versaine en iras liberae oxigenae radicaloi ancau en la organismon de la formicoi. Ni povis ecconi che la formicoi, ciui estis captintai fungan patogenon, changis sian nutrajon, ciu en habis plida affidoi, resumis la cefa autoro. Por la studajo, la funge infectitae formicoi ricevis nutrajon cun tri diversai concentrigioi da affidoi. Se la formicoi estis infectitae, ili nutris sin dum la acuta faso de la infecto per voraggio cun pli alta quoto da dishacitae affidoi. La hidrogena peroxido, ciu estas enhavata en la bestettoi ca ciu efficas sen infectige, povus ludi rolon ce la contrau battalo della malsano. La quota primortontezzo inter la malsanae formicoi esti signife reductita, danke alla modifita meto, constatis la autoro. Se la insectoi post celcai tagoi estis resanigintae, tiam ili finis, propra vole, la affidan dieton, aldonis zoologino el Graz. Si estas specialistino pri insecta fisiologio cae pri mecanismoi de la immun defendo ce insectoi. La ge autoroi menciis ancau la signifon de la specia diversetso ciel parto de complexa sistemo de nutrajo cae mem medicinado la malcovro de naturae fontoi de medicamentoi, cae, ciel bestoi usas dieton por compensi immun reagoin, au por recte contro batali ilin, tio helpas compreni ciel sanai cae variae ecologiae sistemoi ofertas alla bestoi avantaggioin contra la cie minazzantai malsanoi.